بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد محترم سلمان قرطشترم مسي تكرار olmağa صغرام الله تنقرهم Hakikaten الله تنقرهم Allah'a en yakın meramımızdır. Yine mevzumuz devam ediyor. Tevhide Allah'ın teki Allah'a, Allah'ın tekliğine zidd olan emellerden biri de niyetin körlanmasıdır. Niyet öyle bir şeydir ki insan daima onu tezelemeye, daima onu ıslah etmeye çalışmalıdır. Çünkü her gün, belki de her an şeytan çalışır ki sizin niyetinizi değiştirsin. Görürsən ki, kimisə səhər mümin olur, axşam isə küfr edir, dinindən dönür. Ona görə heç kəs özünə arxayında olmasın ki, indi imanı çoxdursa, nə vaxtsa imanı azalıb İslamdan çıxa bilməz. İman artır, azalır. Bilirsiniz, insanların imanı artır, azalır. Əhlüsünlə və cəmanın etiqadına görə iman artır, azalır. Yalnız mələklərin imanıdır ki, sabit qalır, nə artımır, nə azalmır. Və e burada Peyğəmbərlərin imanıdır ki, daima artır. Allahdan vəhiy gəldiksə onlara, imanları daima artır, azalmır. Lakin biz insanların, adi insanların imanı artır, azalır. Allaha itaət etməklə, Quran oxumaqla, Allahı xatırlamaqla iman artır, Allaha asıl olmaqla, Quran oxumamaqla və s. Allahdan uzaqlaşmaqla iman azalır. İmanı artırmaqla da niyyət düzəlir niyyəti islah edirsən. İmanın azaldıqca niyyətin də yavaş-yavaş körlanır. Dünən Allah üçün çalışırdın, Allah üçün dərs deyirdin və yaxud Allah üçün kitab yazırdın, Allah üçün kitab tərcümə edirdin və s. Neysə Allah üçün edirdinsə, bugün görürsən ki, artıq sənin niyyətin yavaş-yavaş dəyişir. Və pul üçün və kiminsə, kiminləsə dost olmaq üçün, kiminləsə əlaqə qurmaq üçün və s. və s. bu cür niyyətlərdən uzaq olun. Xalis Allah üçün etməyisə etsəniz və Ayşə radiyallahu anhanın Muaviyə yazdığı məktubu yadınıza salın. Xaric Allah sizin neysə etsəniz, Allah sizin əvəzinizə sizə mal-dövlət də verəcək, əlaqələr də yaradacaq, hər tərəfli sizin istəyinizi yerinə yetirəcək. Heç xəbəriniz də olmayacaq. Ağınıza gəlməyən yerdən sizə yol atacaq, ruzu verəcək. Lakin yalnız və yalnız Allah üçün çalışın. Allahın razılığını qazanmaq üçün çalışın. Ümumiyyətlə, ni niyyət, müəllif niyyəti iki qismə bölüb. Birincisi riyadır, yəni e, tövhidə, Allahın təkliyinə zidd olan niyyəti iki qismə bölüb. Birincisi riyadır, ikincisi isə dünya xatirinə hər hansı bir əməl etmək. Riya nə deməkdir? Və riya ilə ərəb və suma deyilir. Sumanın arasındakı fərq nədir? Riya hər hansı bir əməli etdikdə insanlara onu göstərməkdir. Suma isə hər hansı bir əməli etdikdə onu insanlara eşitdirməkdir. Quran oxuyur, var gücü ilə oxuyur ki, qonşular eşitsin. Fikirləşmir ki, qonşuya əziyyət verir. Fikirləşir ki, onu eşitdirsin ki, mən Quran oxuyuram. Görmək gözəl səsim var. Azanı var gücü ilə verir, qonşulara eşitdirsin və yara əziyyət verir. Əgər qonşular müsəlmandırsa, bəli, onda var gücünlə verməlisən ki, onlar da namaza gəlsin. Yox, qonşu bunu başa düşmürsə, cahildir, fasildir, onda qonşuya əziyyət vermək olmaz. Qonşu bunu başa düşənə qədər Allah subhanətə alə deyir ki, Mən kənə yərği liqa Rabbihi fəliyəməl əmələn salihən və la yüşrik bi ibadət Rabbihi əhədə. Kim Rabbi ilə qarşılaşacağına ümid bəsləyirsə, salih əməl etsin və Allaha heç kəsi şərik qoşmasın. salih əməldən dərhal sonra Allaha şərik qoşmamağı dedi. Əksinə də deyə bilərdi. Çox ayələrdə görürsən ki, birinci Allahın haqqı gəlir, Allaha itaət et, Peyğəmbərinə itaət et. Allaha itaət et Peyğəmbərinə, Allaha iman Peyğəmbərinə ilə. Bəs niyə burada birinci Peyğəmbərin sünnəsi, əmələn salihən, ittida, Peyğəmbərin yolu ilə gedməyi sonra Allaha şərik qoşmamağı qeyd etdi. Niyə? Ona görə ki, o salih əməldə riya etməyəsən salih əməli yalnız Allahın xatirinə, Allahın rızasını qazanmaq üçün edəsən. Mənə görə Allah subhanətə alə şirki, Allah şərik qoşmalı salih əməldən sonraya saldı. Bütün ayələri xırdaladıqda, bütün ayələrinin şərhinə baxdıqda hikmətini, Allah subhanətə alənin hikmətini görərsən. Görərsən ki, bir yerdə belə deyir, başqa yerdə başqa cür deyir. Və diqqətlə oxuyanda, şərhi, izahı oxuyanda görürsən ki, həqiqətən Quranın misli bərabəri yoxdur. Quran kimi kitab heç kəs yaza bilməz. Hər bir şeyi, hər bir şeyi xırdalığına qədər hesablayıb Allah subhanahu teala insanlara bu kitabı, müqəddəs kitabı nazil edib. Sonra müəllif bir ayə gətirir. Bu da riya ilə bağlıdır və ibadətlərin ən başı, yəni ki, e, ən əsası hesab olunan namaz, namazdır. Əgər insan namazı Allah xatirinə yox. Nəyinsə xatirinə qılırsa, nəyinsə xatirinə qılırsa, ya pul versinlər ona, ya işə düzəlsin, ya həmən o namaz qılanlarla dost olsun, əlaqə qursun və s. və s. niyyətlə edirsə bunu, bunun mütləq cəzası olacaq. Və cəzası belə-belə olmayacaq. Cəhənnəmin lap dibinə düşəcək. Allah subhanahu ta'ala deyir ki, innəl münafiqin yuxadiyyun Allaha və huvə xadiyyuhum münafiqlər Allaha allanmağa çalışırlar. Allah isə onları allanacaq. Və qamu ilə sələdi qamu kusələ yuraunən nəs. Namaz qılmağa qalxdıqları zaman çox səhlənkarcasına qalxarlar. Yəni istəməyə istəməyə. İnsanlara özlərini göstərsinlər deyə gəlib namaz qılarlar. Yaxı onların haqqında Allah subhanahu teala deyir ki, onlar cəhənnəmin gününə düşəcəklər. İnnəl münafiqinə fiddərkil əsvəli minən nər cəhənnəmin dilində olacaqlar. Bu münafiqlər. O münafiqlər ki, insanlar arasında namaz qılıb özlərini onlara göstərər, müsəlman kimi təkliyə təkildikdə isə onlara isteyizə edər. Onlara da qiyamət günü Allah Teala isteyizə edəcək. Başqa ayələr var ki, onlar müminlərin nuru ilə gələcəklər, birdən o nur itəcək və zülmətdə qalacaqlar. Zülmətdə qalacaqlar, bu da onlar üçün bir işarə olacaq ki, artıq siz cəhənnəmlisiniz. Həmçinin başqa bir ayədə Allah subhanahu teala onlara hədələyərək deyir ki, فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ عَنْ سَلَاتِهِمْ سَاهُمْ Və namaz qılanların halına ki, onlar namazlarında səhlənkardırlar, qafildirlər. اَلَّذِينَ هُمْ يُرَاُونَ O namaz qılanlar ki, namazı insanlara göstərmək üçün qılırlar. İkinci niyyətə aid insanın dünyaya bağlılığıdır. Hər hansı bir ibadəti dünya xatirinə edirsə, Bu da tövhidə zidd olur. Bəzən şirk hesab olunur, küfr hesab olunur, bəzən də böyük günah hesab olunur. Bu ayəni Hud surəsi 15-16-cı ayələri Muaviyyə rədiyallahu anhə, anhə oxuyur. O zaman ki, o məhşur hədisi eşidir. Hədisi bilirsiniz ki, üç sinif insanla cəhənnəm odlandırılacaq şəhidlər, o şəhidlər ki, dünya üçün, qəhrəman adı almaq üçün vuruşur, alimlər, o alimlər ki, alim adını qazanmaq üçün elm öyrədib, öyrənib və bağlı səxavətli insanlar, o şəxslər ki, onlara səxavətli desinlər deyə yaxşı əməllər, xeyr-xərşlər görürlər. Onlara Allah subhanətə alə onlarla cəhənnəmə odlandıracaq. Yəni ilk cəhənnəmə girən bu şəxslər olacaqsa, başqaları haqqında nə düşünməliyik biz? Bu hədisi eşitdikdə Muaviyyə radiyallahu anhunun ürəyi gedir qorxudan. Qayıldıqdan sonra bu ayələri oxuyur. Deyir ki, Allah subhanahu teala'ya düz deyir. Mən kənə yuridul həyətə dünya və zinətəhə nüvəffi iləyhim əmələhum fiyhə və hum fiyhə la yubxasun. O kəslər ki, dünya həyatını, sənin naz nimətini, zinətini istəyirlər, onlara dünyada ikən istədiklərini verərik. Heç bir şey əskizmərik istəklərindən. Lakin, Ulaikəl-ləzinə ləysə ləhum fil-əxirəti illən-nər. Onlar o kəslərdir ki, qiyamət kimi onların oddan başqa bir payı olmayacaq cəhənnəm odundan. Və həbitə mə sanəu fiyhə və batılun məkan yəməlun. Onların dünyada ikən etdiyi əməllərin hamısı tut olub gedəcək, batil olacaq heç biri qəbul olmayacaq Allah tərəfindən. Peyğəmbər s.ə.v çox vaxt dualarında deyərdi ki, Allahümə lə təcəli dünya əkbərə həmminə. Allahım bu dünyanı əsas məqsədlərimizdən biri etmə. Əsas məqsədimiz ahirət olsun. Dünya isə istifadə etmək üçün bir amil olsun, səbəb olsun. Sonra müəllif bəzi əməlləri gətirir ki, yəni daha konkret dörd əməl gətirir ki, bunlar da bura aiddir. Və bu dörd əməl həmən ayəni şamil edir. Həmən ayə bu dördünə də aiddir. Birincisi, <clears throat> o kəslər ki, hər hansı bir ibadət etdikdə Allahdan savab ummurlar, savab haqqında heç düşünmürlər. Yalnız düşünürlər mühafizə olmaq haqqında. Ki, bu əməli etməklə nədənsə mühafizə olunur müsəlmanlar mənə xətər toxundurmasın və yaxud haradasa bir çətinlikdən çıxın və s. və s. Bunların heç bir pay olmayacaq. Bir. İkinci, o kəslər ki, ibadət etdikdə kiməsə göstərmək üçün edir. Allah üçün yox. Üçüncü, o kəslər ki, ibadət etdikdə onu var-dövlət qazanmaq üçün edir. Quran oxuyur, konşurvana, tabutu qaldırır, 5 şirvana, məclisə aparır, nə bilim, 50 şirvana və s. Və bir də o kəslər ki, bəli, Allah xatirinə edirlər, lakin Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə uyğun yox, dədə babalarının sünnəsinə uyğun, əvvəlki Peyğəmbərlərin sünnəsinə uyğun, təhrif olunmuş sünnələrə uyğun əməl edirlər və bu onların da etdikləri batildir. Zəif də olsa, İbn-i Kəsir rəvayət gətirir ki, Ömer ibn Hattab radiyallahu anh'ın bir keşişi görür və çox məyus olur. Yanındakı köməkçisi soruşur ki, nə oldu sənin? Xalın birdən-birə dəyişdi. Deyir, axirət yadma düşdü. Qorxdum. Deyir, nəyə görə? Deyir, çünki mən bu keşişi gördüm. Onun halını fikirləşdim və axirət yadma düşdü. Baxıram ona ki, o səhərdən axşama qədər ibadət edir. Özünə o qədər əziyyət verir. Amma yenə axırda cəhənnəmə düşəcək. Bu ayet güzeli Kur'an-ı Kerim'de. Vücuhun yevmezin nadire ee, hel eteke hayyisul gâşiye vücuhun yevmezin hâşiye amiletin nâsıbe tasle nâran hamiye. O keslerin ki yüzünden huşu, takvaya var zahirden. Gece gündüz amel edirlər. Lakin sonunda cehennem adına düşürlər. Necə ola bilər? Takva ile Allah hatırına amel edir, edir, edir, edir gece gündüz. Lakin yine cehenneme düşür. Ne göre? Ona görə ki, ibadətin qəbul olma şərtinə birinə əməl etmir. Birinə əməl edirsə ixlasa, birinə əməl etmir. Peyğəmbər s.ə.v-in etdiyi kimi etmir. Şeytan da hərisdir ki, ixlasla edirsənsə ibadəti, sənin əməlini körləməyə çalışır. Əməlin Peyğəmbər s.ə.v-in əməlidir, əməli kimidirsə, ixlasını körləməyə çalışır. Və çalışmaq lazımdır. Hər ikisi eyni vaxtda olsun. Həm ixlas, həm Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsi bu ikisi bir yerdə olarsa, Allah subhanətə alə bu ibadəti qəbul edər. <clears throat> Sonra müəllif Əbu Hüreyrə radiyallahu rəvayət etdiyi hədisi gətirir. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, insan dinarın, dirhəmin qulu oldu. Nə deməkdir bu qulu oldu? Yəni, yalnız onun üçün yaşayır, pul üçün, dünya malı üçün. Və e deyir ona, dünya malından verildikdə razı qalır. Veril, verilmədikdə isə kiləylənməyə başlayır ki, Allah görmür, bu qədər balam var, kim baxacaq bunlara və s. və s. Allaha qarşı nalayiq sözlər deyir. Halbuki Allah subhanətə alə onu yoxlayara bilər. <clears throat> Həmsinin tövhidə zidd olan əməllərdən də zamanı sövməmək. Zamanı sövmək olmaz. Zaman belədir. Bu zaman belə olsun nə pis zamandır, belə pis zamanda pul qazanmaq olmur və s. və s. Zaman nə qədər elə qalıb, göstər görüm zamanda nə dəyişim. Əvvəlki kimi yer kürəsi oxu tərəfində fırlanır, günəş çıxır, ay və s. və s. isti, soyuq, yay, yaz, qış, payız, zaman dəyişməyir. İnsanlar dəyişir. İnsanlar sorlanır. Zaman heç vaxt dəyişmir. Allahın yaratdığı kimi qalır. Quran-ı kərimdə deyir ki, o vaxt müşriklər deyirdilər ki, bu bizim yaşadığımız dünya həyatıdır. Biz burada yaşayıb öləcəyik və bizi öldürən, bizi məhv edən zamandır. Peyğəmbər s.ə.v də hədistə deyir ki, Allah s.ə.v deyir, Adəm oğladı mənə əziyyət verir. Əziyyət verir necə? Zamanı sövməklə. Zaman da mənim. Zamanı sövmək Allaha sövmək kimidir. Çünki zamanı Allah yaradır. Zamanla narazı qalma. Allaha narazı qalmaq kimidir. Çünki onu Allah yaradıb. Qədərə narazı qalmaq Allaha narazı qalmaq kimidir. Çünki qədərə Allah yaradıb. Həmsinin Tirmizinin vərayət etdiyi hədis və səhihləşdirdiyi, səhih hesab etdiyi hədis deyilir ki, Peyğəmbər s.ə.v deyib ki, küləyi söyməyin. Necə külək olur olsun? Görsəz ki, laf pis, yəni ki, laf dəhşətli küləkdir. Allaha sığının. Deyin ki, Allahım, bu küləyin xeyrini istəyirik səndən və şərindən də sənə sığınırıq. Bəs salam. Gözəl zənn haqqında danışmışdıq əvvəlki dərslərdə ki, Allah haqqında gözəl zəndə olmalıyıq. Pis külək də göndərsə, zəlzələ də, yağış da, qar da, soğun da, buz da, nə olur olsun Allah tərəfindən nə gəlir gəlsin, Allaha onun xeyrindən, sığınma, e, xeyrindən istəmək və şərindən Allaha sığınmaq lazımdır. Həmçinin tövhidə zidd olan əməllərdən də əgər kəlməsini istifadə etmək. Əgər belə olsaydı, belə olardı, əgər belə olmasaydı, belə olardı və s. kəlmələr istifadə eləmək. Evdən maşınla harafa getməsəydi, başına bu fəlakət gəlməzdi. Heç görün, kimsə deyirmi ki, əgər getməsəydi və əgər, əgər getməsəydi, bu qədər pul qazanmazdı. Xeyir gələndə hamı əgəri unudur. Elə fikirləşir ki, elə bu gedib öz istəyi ilə, öz iradəsi ilə buna qazanıb, əldə edir o xeyri. Və bəla gəldi işte. Getməsəkdə Allah bunu belə eləməzdi. Əvvəl idi, qatda apardı onu. Və s. və s. ağılına gələn şeyləri danışırlar. Peyğəmbər s.ə.v də bunu qadağan edir. Əl-İmran surəsində 154-cü ayədə deyir ki, münafiqlər Yəqulunə nəv kənə lənə minəl əmri şeyin nəqətin həhunə Əgər filan şey olmasaydı, gəlməsəydi bura, Orada öldürülməzdik biz. Gör neçəsi ölür o döyüşdə, Uhud döyüşündə. Gileylənirlər. Allah subhanət hələ də o ayənin, həmən ayədə, 154-cü ayədə onları rədd edərək deyir ki, قُلْ لَوْ كَنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَفَ الَّذِينَ كُتُبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلِ إِلَى مَدَابِهِمْ Deyir ki, evdə də olsaydınız, o ölüm sizi gəlib yataqda da yaxalayacaqdır. Hara gedirsən get, hansı beşiyə girirsən gir, hansı gizlin yerə girirsən gir, əzəl ölüm gəlib səni Allahın izni ilə istədiyi yerdə yaxalayacaq. 168-ci ayədə yenə münafiqlər deyir ki, Əl-ləzinə qalu li ixvanihim və qadu ilə ətəunə mə qutilu Öz o münafiq qardaşlarına deyirlər ki, əgər onlar getməsəydilər o döyüşə, bizimlə burada qalsaydılar, ölməzdilər. Allah da rədd edir onlara ki, Qul fədrau an ənfusukum mövd. Və bu cavaba bax sən, subhanallah. eğer bacarırsınızsa ölümü özünüzden dəf edin. Heç kəsə o bacarmır. Yeganə şeydir ki, şey, ölüm. Heç bir şeylə ondan canı qutara bilmirsən. Milyonun olsun, milyonun olsun. Harasa düşəsən, fikirəşəcəksən ki, milyon bəlkə bunu eləmir. Dənizin ortasındasan, batırsan, fikrində de özündə milyonların var. ama bu kömək eləmir sənə. Düşmüsən mühasirəyə, düşmən hər tərəfdən mühasirə alıb səni, bir dəqiqə güllələyəcək, şərəfsizdən ki, evdə milyonların, qeyd darbadır, nə bilim, Lübovnik sarayın və s. və s. heç birində xeyri yoxdur. Qoyub gedirəm. Artıq ölüm gəlir gözün qabağına. Həmsinin əzəl gəldikdə, əzəl gəlir, bura, yaxıl, bura çatır ruh, bilquma. Fikirləşirsən ki, artıq gedirsən, bu qədər mağdurlətinə yığılmışam neçə illər. Ev tikmişəm, içində yaşamamışam maşın almışam, heç sürmülər istəyət eləməmişəm. Səfərə gedirəm, heç nə də apara bilmirəm. Gedirəm əməllərimə görə cavab verməyə. Artıq gec olur. Tövbə edir düz yola qayıtmaq. Artıq gec olur. Ona görə indidən özünüz üçün axirətə azıqə yığın. Ən gözəl azıqə də təqvadır. Allah subhanahu ta'ala deyir ki, وَتَفَيَّدَ فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى Azıqə yığın özünüz üçün ən gözəl azıqə də təqvadır elmin artdıqca təqvan da artacaq. Elmin artır, təqvan da artacaq. Allahın izni ilə. Mən əminəm ki, Ramazan gecələrində burada oturub sizin mənim təqvam nə qədər artırsa, sizinki 10 qat ondan artıq artır. Çünki mən təkrar edirəm özüm üçün. Amma sizin üçün təzə-təzə yeni-yeni şeylər olur. Amma siz bilməlisiniz ki, bir dəfə eşitməklə alim olmursunuz eşitdiklərinizi haralardasa təkrar edib danışmalısınız, danışmalısınız, danışmalısınız ki, imanınız artsın, ölmünüz e, nə olsun? Küxtələşsin. Yeni-yeni <laughs> sözləri eşidəsiniz və s. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, qüvvətli mümin zəif mümindən daha xeyirlidir. Qüvvətli mümin zəif mümindən daha xeyirlidir. Qüvvətli mömin deyildikdə həm təqvası imanı qüvvətli olan qəsd olunur, həm də fiziki qüvvəti olan qəsd olunur. Həqiqətən fiziki qüvvəti olan kitab oxumağa, yuxunu özündən uzaq etməyə, gümrah olmağa, buna daha çox, daha tez nail olur. Yəni ki, zəif mümin, xəstə ilə sağlam adamın arasında fərq olduğu kimi. <coughs> Sonra deyir ki, hər bir xeyirdə, hər bir xeyirli və hər bir xeyrə əməli əldə etmək üçün çalış və xeyrə əldə etmək üçün Allaha sığın, Allahdan istə. Sən özün çalışıb bu xeyrə əldə edə bilərsən. Allahdan istəməsən, özünə arxayn olsan, xeyrə əldə etdiyin zaman əlindən sıxa bilər. Və başa düşərsən ki, Allah sənə göstərdi ki, bunun əldə edilməsi mənim əlimdədir. İstəsəm əldə edə bilməzsən. Kimlər ki, məsələn, misal çəkirəm, mövladı olmur. Arxain olur həkmə, arxain olur özünün qüvvəsinə və s. və s. Uşaq ana bətninə düşür, 9 ay böyüyür. 9 ay ərzində bunun etiqadı olur ki, həkim kömək elədi. Həkimin istəyi ilə oldu. Allah'a unudur. 9 aydan sonra uşaq ölü olur. Allah s.ə. göstərir ki, nə həkim, nə dərman uşağı saxlayan, həyata gətirən mənəm bunu göstərir Allah subhanətə alə. Həyatda belə şeyləri görüb ibrət götürənlər olur. İbrət götürməyənlər də olur. Nəyi nəysə bu hadisələrə bağlayanlar da olur. Və Peyğəmbər s.ə.v bu hədisin sonunda verir ki, heç vaxt deməyin ki, belə olsaydı belə olardı, belə olmasaydı belə olardı, belə olmasaydı belə olmazdı, belə olmasaydı filan şey, filan şey olmasaydı belə olardı. Heç vaxt belə deməyin. Əgərlə heç nə deməyin. Görsəniz ki, neysə bir hadisə baş verdi, Sənin xoşuna gəlməyən bir hadisə. Deyirsən, qəddər Allah və məşşə fəal. Allah hər şey əvvəlcədən qədərə yazıb, müqəddərata yazıb və istədiyini də edib. Və salam. Çünki ləv kəlməsi, əgər kəlməsi şeytan üçün qapı açır. Elə bir ki, şeytana qapı bağlıdır. Əgər deməklə qapını açırsan ona ki, gəl. Kəlməni azdır. Əgər kəlməsi ilə. Həmçinin əqidəni möhkəmləndirən amillərdən biri də artıq başqa mövzuya keçir müəllif. Əqidəni möhkəmləndirən amillərdən biri də səbirdir. Allah subhanətə alə də Quran-ı kərimdə iman, əməl, dəvətdən sonra səbri qeyd edir. İmanı olan cənnətə girə bilər, lakin birbaşa yox. Əməli düzgün olmazsa birbaşa girməyəcək. İmanı olub, əməli də Peyğəmbər s.ə.v-in əməli kimi olan yenə elə bilsin bir dəfə cənnətə girməsin. Çünki imanı olub, özü üçün əməl edib, heç kəsi dəvət etməyib. Bildiyinə, öz atanasını, qardaşını, baxsını, bunları dəvət etməyib. Başa salmayıb. Elə bilsin, o da birbaşa cənnətə düşməsin. Həmsinin imanı olub, əməl edib, dəvət edib, lakin səbr etməyən, özündən tez çıxan, dəvət etdiyini azalayan, köbud rəftar edən, köbudcasına cavab verən, onlar da ola bilər etmə, pis rəftarına görə, səbr etməməyinə görə birbaşa cənnətə düşməsin. Və sonunda fikir verirsiniz, səbrlə xətm edir Allah subhanətə alə. Bütün bunlardan sonra səbr etməlisən ki, birbaşa cənnətə düşəsən Allahın istəyi ilə. Və bu səbr, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, səbr ilk məqamda olur ilk məqamda qəzəblənib Allaha qarşı nankör olsan, nalayə sözlər desən, sonradan peşman olub səbr etməyin faydası yoxdur. Qala gələn an səbr etmək lazımdır. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v bir qəbrin yanından keçir, görür ki, bir qadın ağlayır, deyir ki, səbr et. Qadın qışqırır Peyğəmbər s.ə.v-in üstünə ki, ya səbr et, sən oğlun olsaydı, səbr etməzdin, ağlına gələn deyir. Peyğəmbər s.ə.v sakit çıxıb gedir. Sonra bilir ki, Peyğəmbər idi. Təbibdən gəlir ki, həlallıq alsın, üzr istəsin. Peyğəmbər səsələm deyir, səni bağışladım. Ancaq Allah səni bağışlayacaq. Səbir ilk məqamda olmalıdır. İlk məqamda səbir etməlisən. Əhməd ibn Həmbəl, rəhməhullah, deyir ki, Quran-ı kərimdə Allah subhanətə alə 90 yerdə səbri qeyd edib. Səbr edin, səbr edin. Bu mühüm bir məsələ olmasaydı, sonra qeyd edərdi. Bəzilər deyir ki, imamət İslamın ərkanlarından biridir. Yəni, namaz, oruc, zəkat, həz, şəhadət və ələhlələ Muhammed Rasulullah. Bunlar kimi bir şeydir. Ərkan, dayaq. Dayaqdırsa, hanıqəs Quranda niyə qeyd olunmayıb? Ki, imamətə iman gətirməlisiniz, iman gətirməlisiniz, kafir olarsınız və s. Hanı? Yoxdur. Amma səbir heç dayaq deyil, 90 yerdə qeyd olunur. Mələklərə iman, Allaha iman, Peyğəmbərə iman, namaz qılmaq oruçda yüzlərlə ayələr var. Mühüm şeylərə Allah s.ə. təkrar-təkrar qeyd edir ki, Quran-ı kərimi başdan ağa oxuyanda təkrar-təkrar görəsən yaxına düşsün. İmandır, İslamdır. Başqa hədistə, bu da Əhməd ibn Əmbəldən gəlir, Müslimdən də rəvayət olunub. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Əs-sabr diyan, səbir işıqdır. Deməli, əksiz zülmətdir. Sonra Buxari rəvayət etdiyi əsərdə Ömər radiyallahu anh deyir ki, ən gözəl günlərimiz, yaşayış günlərimiz səbr etdiyimiz günlər idi. O gün ki, səbr edirdik, o gün yaxşı yaşayırdıq. O gün özümüzü yaxşı hiss edirdik. Əli radiyallahu anh deyir ki, səbr Görürsünüz, səbirli olmağa çalışmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, səbir nə deməkdir? Səbrin lügəti mənası həbs etmək deməkdir. Sabara fulan, həbəsə fulan. Yəni, kimisə səbr edib, yəni həbs edib, tutub saxlamaq. Deməli, qəlbin səbri etiqadla bağlıdır. O dəqiq özündən çıxmamalısan. Dilin səbri Allaha qarşı nalayiq sözlər dememəkdir. Yəni, sirri saxlamalısan, deməməlisən ki, ay Allah, niyə bunu belə elədin, niyə filan şey belə oldu, Allah görmür və s. və s. Bədən üzvlərinin səbri də bədəni paltarı cırmaq, saç olmaq, üz cırmaq və s. bunu etməmək. Hər bir şeyə Peyğəmbər s.ə.v qadağa qoyub. Etiqad qəlbə də, dilə də, əməllərə də. Hər tərəfli səbr etmək lazımdır. Bu səbir də özü üç cür olur. Yəni Allah subhanahu teala tərəfindən gələn imtihan və ona olan səbir üç qisimdir. Birincisi Allahın və Peyğəmbərinin əmrlərini səbr edərək ölənə qədər yerinə yetirmək. Namaz bulmağa çoxları səbr etmir axıra qədər. Axırda onlar üçün namaz adiləşir və namaz atır. Sünnəyə əməl etmək axıra qədər çoxları əməl etmir axırda onun üçün adiləşir və onu fərq edir. Müəyyən yerlərdə dərs almağa və yaxud müəyyən kitabları oxumağa, müəyyən-müəyyən ibadətləri yerinə yetirməyə axıra qədər səbri satmır, tərk edir. Halbuki səbr edib axıra qədər Allaha ibadət etməyi bizə əmr olunur. Oruç tutmaq, namaz qılmaq, imkan daxilində həcc etmək, zəkat vermək biz müsəlmanlara əmr olunur. İkincisi, Allahın qadağan etdiyi şeylərdən çəkinmək. Hamı axıra qədər içkidən, zinadan, sigaretdən, söhüşdən və s. və s. əməllərdən çəkinə bilmir. Müəyyən müddət tərgilir, sonra şeytan onu yenə də çəkir həmən pis əməllərə. Ancaq burada da yenə səbir, iradə göstərib, axıra qədər Allahın qadağan etdiyi şeylərdən çəkinmək lazımdır. Bu əməllər bizim öz iradəmizdədir. Əmirləri yerinə yetirmək və qadağan olunmuş şeylərdən çəkinmək bizim iradəmizdədir, istəyimizdədir. Üçüncüsü isə bizim iradəmizlə bağlı deyil. Allahın istəyi ilə, Allahın iradəsi ilə və onun qarşısı alınmazdır. Yaxın adamının ölməsi, <clears throat> dava gəlməsi, zəlzələ və s. və s. Allah tərəfindən qədərə yazılmış şeylərin baş verməsini müsibətlərə səbr etmək. Ola bilər ki, sən 10 il keyf tikəsən, bir gündə Allah talan hər hansı bir balası ilə qoyub uça bilər. Və neçə illər çəkdiyin əzəbəziyyət bir günə puç olub gedər. Mümin şəxs bununla o dəqiqə razılaşır və başa düşür ki, Allahın hikmətidir. Allah istəmirdi ki, bu ona qismət olsun. Ona qismət olardı, bundan da böyük bir fəlakət gələrdi başına və səbr edir. Kafir bəndə isə o dəqiqə gileylənir. Allaha narazılığını göstərir. Və Səid ibn Cübeyr rahməhullah deyir ki, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهُ Ayə var Quran-ı kərimdə. Təqabın surəsi 11-ci ayə. Allah subhanət hələ deyir, kim Allaha iman, iman gətirirsə, inanırsa, Allah ona hidayət verər, qəlbini yolunda sabit edər. Bunu başqa ayə ilə asırlayır ki, o şəxslər ki, daya gəldikdə bu ayəni, Bəqərə surəsinin 156-cı ayəsini deyərlər. İnnə lillahi və innə ileyhi raciun. Biz Allah üçün yaşayırıq, Allahın üzrünə qayıdacaq. Allah verib bunu, Allah da alır. Mənim deyil ki, mən buna görə hisslər keçirdim, sıxıntı keçirdim, Allaha qarşı neysə bir nalayiq söz deyim. Üç, qadın haqqında danışmaq istəyirəm. Bu üç qadının etdiyi hərəkətlər, çətinliyə düşdükdə etdiyi hərəkətlər necə səbir edib Allahın bəlası, e, Allahın müsibəti ilə razılaşdıqlarını misal gətirmək istəyirəm ki, bu ibrət olsun hamımıza. Birincisi Ənəs ibn Məlikin anası adı yadından çıxıb sahabənin Ənəs ibn Məlikin anası radiyallahu anhə Abu Dəlhəyə ərə gedir əri öldükdən sonra Allah qismət edir uşaqları olur uşaqları olduqdan sonra hələ balaca ikən uşaq xəstələnir uşaq xəstələnir Abu Dəlhədə hər gün evə gəldikdə uşağın halını soruşur Hər dəfə də qadın deyir ki, yaxşıdır. Biraz keç, bir müddət keçdikdən sonra hər dəfə soruşduqda deyir ki, əs, xəstədir, ağrıyır, xəstəliyi yavaş-yavaş artır. Bir gün də gəlir, soruşanda deyir, əlhəmdülillah, artıq uşaq rahatlaşıb. Müsələm Yox, yox, müsələm deyil. Müsələm deyil. Artıq uşaq rahatlaşıb, Əbu Talha deyir, uşağa baxmır. Gedir, oturur öz sahabelərlə, qardaşlarla söhbət edir. Axşam onları yola saldıqdan sonra gəlir qadına deyir, bəs hanı uşaq? Uşağı görmək istəyən. Deyir ki, uşaq öldü, yudum, cənazəsini qıldım, dəfn elədi. Bu, başa düşə bilmir. Deyir, neyin emirsən? Ola bilməz, necə? Saçıb qalır, başa düşə bilmir. Deyir ki, sənə sual verirəm. Qonşu sənə bir qazan verib, müvəqqəti. Yemək pişirəsən, qonaqları yola salasan, məclisi yola verəsən. Sonra gəlib səndən qazanını istəyir. Sən deyəcəksən ki, bunu görmürəm, bu qazan mənimdir. Qaytarıqarsın da bu qazanı qonşuya. Çünki onundur. Deyir, bəli. Deyir, Allah da bunu vermişdir, aldı. Özü bilər. Məsləhət görmədi, aldı. Və Ebu Talha'nın kadının budur özüne parmağına, budur səbirlə. Xoşuna gəlir. Fikirləşir ki, subhanallah, gör necə, elə belə, elə bir şey, heç nə olmuyor. Elə belə danışır ki, bu var idi Allahın izniyle, bugün yok. Allah götürdü. Verin, verən də Allahdır, alandır. Verəndə yaxşı olur, hamı sevinir, alanda pis olur. Əksinə, verende ve alanda da razı olmalısan ki, her bir şey Allahın hikməti ilənir. İkincisi, Ümmü Sələmədir radiyallahu anhə əri Əbu Sələmə radiyallahu anhə bir gün gəlir ona bir dua öyrədir deyir ki Peyğəmbər s.ə.v mən yaxşı bir dua öyrənmişəm bir müsibət başınıza gəldikdə deyin inna lillahi və inna ileyhi raciun Allahümme əcirni fi musibəti və axlifli xayran minhə biz Allah üçün yaşayırıq və Allahın huzuruna da qayıdacağıq Allahım bu müsibətə səbr etdiyimizə görə bizə əcir, savab yaz və ondan da xeyirlisini bizə qismət et. Yəni, bunu almışsan, ondan da xeyirlisini bizə ver. Bu duanı öyrənir. Bir müddət keçir, zaman gəlir, Abu Sələmə ölür. Ondan sonra qadın fikirləşir ki, ən əziz insanlardan biri ölüb getdi və pis olur. Lakin səbr edir, dua öyrətmişdi ona Abu Sələmə. Həmən duanı deyir. Görür və fikirləşir ki, duanın axırında axı deyir ki, ondan da xeyirlisini qismət et. Fikirləşir ki, Əbu Sələmədən xeyirli kim ola bilər? Peyğəmbər s.ə.v alır onu. Yəni. Əbu Sələmədən də xeyirli. Nəyə ki, Əbu Sələmədən? Bütün insanlara xeyirlisi. Hayır onu. Yəni. Sonra Ramlə bint Əbu Sufyan radiyallahu anhə. Atası kafir, qardaşı kafir, Əbu Sufyan, Muaviyyə, qızı isə mümin. Bu Əbu, Əbu Sufyan üçün bir cəza idi. Əbu Sufyan müsəlmanlara əqəbəziyyət verirdi. Onunla bərabər olan o qəbilə başçıları ona isteza ilə deyirdilər ki, sən müsəlmanlara əqəbəziyyət verirsən, dinlərindən döndərmək istəyirsən. Qızın dini qəbul edib, İslam dinini. Bu onun üçün bir cəza idi. Əbu Sufyan üçün Allah tərəfindən ki, öz qızı mümin müsəlman olmuşdu. Əbu Sufyan qərara gəlir ki, qızını da ərini və qızının ərini. Hər ikisi müsəlman olur. Öldürsün. Lakin Peyğəmbər s.ə.v onun və onun kimisinin niyyətindən xəbər tutur ki, müşriklər bəzi müsəlmanlara öldürmək istəyir. Əmr edir ki, Həbəşistana hicrət etsinlər. 15 kişi, 2 qadın Həbəşistana hicrət edir. Həman Ramlə bin Tabi Süfyan da orada olur. Əri də. Həbəşistana hicrət edirlər. Bir gün Ramlə görür ki, və yəlahə əri artıq xristiyan olur deyir ki, mən İslamdan bir xeyir tapmanım amma burada xristiyanlar görə necə dolanır mən xristiyan oluram əssalam istəyirsən sən də xristiyan ol bir yerdə yaşayaq istəmirsən sən ikisində mənimki məndə ayrı yaşayacaq fikir verin qadının mövqeyinə oturub fikirləşir ki ərim mən qalım xristiyan olum və qayıdım Məkkəyə atamın yanına təzdən müşrik olum. Sonra burada əzəbəziyyət içində qalın. Ama müsəlman olun. Bu üçüncünü seçir. Burada ki, müşrik olsa Allah ona kömək olmayacaq. Xristiyan olsa yine Allah ona kömək olmayacaq. Ancaq müsəlman olsa Allah ona kömək olacaq. Və müsəlman olur, Allaha dua edir ki, Allah ona kömək olsun. Allah sana ona kömək olur. Bir həftə keçmir ki, Peyğəmbər s.ə.v oradan elçi göndərir. Elçi göndərir ki, onu alsın, özünə arvad etsin və Əbəşistanın kralı Nəcaşi də onun Peyğəmbər s.ə.v-in əvəzinə onun mehrini ödəyir. Neçə min dinar pul. Allah subhanətə buna da budur yol asır. Çünki yalnız Allahdan istəyirdi, təqvası Allah ilə bağlı idi, səbr etdi, Allah buna yol açdı. Və özünüz mənə gəlir ki, öz həyatınızı gözünüzün qabağından keçirərsiniz ki, necə səbr edə edə kimlər nəyə nail olub. Yəni elə ya yağımın əvvəli çox çətinlik içində olur, çətinlik içində yaşayır, əziyyətlər çəkir. Lakin sonunda yenə Allah subhanahu teala onun istədiyini verib. Və Allah subhanahu teala'dan da istəyən budur ki, Allah teala hamımıza bu ayədə verdiyi vədi hamımız üçün tətbiq etsin. İnnəməl usri usra deyir Allah Teala. Hər bir çətinlikdən sonra innəməl usri əl usri. Əlif lamla deyir də bir çətinlik. Yusra əlif lamsız. Asanlıqlar. Bir çətinlik keçdikdən sonra dalbadal asanlıqlar gəlir. E, doğrudan da belədir. Bir çətinlik gəlirsən, ardızıl oradan da, buradan da dünya malı bilmirsən ki, ay necə yığışdırıb, yığıb yığışdırasan. Lakin fikirləşəndə ki, Allahdır bunu verən. Artıq əmin olursan ki, heç vaxt dünya malının dalınca qaçmayasan, onun quluna sevrilməyəsən. Qoy o sənin dalınca qaçsın, o sənin quluna sevrilsin. Qoy sənə gətirib pullar təklif eləsinlər ki, gələ, bunu Allah yolunda xərclə. Sən gedib dilə, dilənməyəsən, əl açmayəsən ki, ver. Allah yolunda xərcləmək istəyən, Allah yolunda çalışıb savab qazanmaq istəyən həmişə savab qazanacaq. Bizim boynumuzda olan vəzifə isə yalnız səbir etməkdir. Allah bizim səbrimizi artırsın, xüsusən də bu cür çətin yaşayış içində hər tərəfdən şeytanlar, həqiqi müsəlmanlara sıxışdırır. Bu şeytanlardan Allah subhanətə alə bizi qorusun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil ələmin və salatu və selamu alə əşrafil ənbiya vəl-mürsəlin. Nəbiyyina Muhammed və alə əlihi və ashabi ecmain. Dünən çox maraqlı hədis oxuduq. İndi həmən hədisi bir daha 10-cu dəfə də təkrar edirəm özüm üçün. Sizin, sizin üçün də ikinci dəfə olacaq. Çox gözəl hədisdir. Yetimlə bağlı olan hədisdir. Yetimi necə? Yetimlə necə rəftar etməklə bağlı olan hədisdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu Davud aleyhissalamdan söhbət ki, deyir ki, yetimsin. E, yetimə ata kimi ol. Ona rəhm et. Ata kimi. Və bil ki, nə əkirsən, onu da yığacaqsan. Yəni, nə əməl edirsən, nə də sənə qarşına çıxacaq. Əməllərinə görə cavab verəcəksən. Və bu nə pisdir dövlətli olduqdan sonra kəsib olmaq, kəsiblamaq. Ana pisdir hidayət yolunda olduqdan sonra zəvələtə düşmək nəfisdir. Və əgər yetimin vəlideyninə söz vermirsən ki, ona baxacaqsan, vəlidinə yerinə yetir, vəfa et və özünlə onun arasında ədavət yaratma. Həm də Allaha sığın o şəxsdən ki, xatırlamaq istədikdə, xatırlamaq istədikdə sana kömək etmir, unutduqda sənin yadına salmır. Nəyisə xatırlamaq istəyirsən, sənə kömək etmir yadına düşkən. Və unutduqda sənin yadına salmır. O, o cür şəxsdən Allah'a salan. Sonra başqa rəvayətdə deyir ki, yenə bu yetimlə bağlı rəvayətdir. Deyir, evladını necə vurursansa, himayəyə götürdüyün yetimi də elə vur. Evladına sığarlayıb yetimi döymək ədalətsizliyidir. Yəni, övladını necə sevirsən, necə onu tərbiyələndirirsən, yetimi də elə sevib, elə tərbiyələndirməlisən. <clears throat> Sonra əksinə, övladı ölən haqqında deyir ki, kimin üç uşağı ölər və səbr edib Allahın qədəri ilə razılaşar, o şəxs cənnətə daxil olar. Bir nəfər deyir ki, iki nəfər də, iki uşaq da olsa belə cənnətə daxil olar. Peyğəmbər s.ə.v deyir, bəli, iki uşaq olsa belə. İki uşağı ölüb, ona görə səbr edən, Allahın qədəri ilə razılaşan cənnətə daxil olar. Cabir radiyallahu deyir ki, vallahi əgər bir uşaq deyə soruşsaydılar, onu da Peyğəmbər s.ə.v deyərdi ki, bəli, bir uşağı ölüb, onun ölümü ilə razılaşan, Allahın qədəri ilə razılaşan cənnətə daxil olar. Bir qadın, sahabələrdən olan bir qadın bir döyüşdə üç oğlunu itirir birdən. Üç oğlunu itirir. Gəlir ağlaya ağlaya Peyğəmbər s.ə.v-in yanına deyir ki, ya Rasulullah ancaq bir sualıma cavab ver ürəyim rahatlaşsın, qaydım gedir. Onlar haradadılar indi? Peyğəmbər s.ə.v deyir cənnətdə. Fırlanıb sığ gedir. Ta arkadaşki sual verir. Bu boyda böyütmüşəm onları. Niyə görə öldülər? Niyə görə Allah tabi üçün birini saxlayardı? Elə heç nə demir. Üçü də cənnətdədir. Elhamdülillah. Sol gedir. Peygamber s.ə.v-in üç, üç oğlu ölür. Heç bir ondan sonra yolunu davam etmeyip. Zar ve Kenan söyledi. Sonra başka rivayette diyor ki kuvvetli aa, bunu dikkaten bulamazsın. Kuvvetli o, o değil ki onun musluğu olsun, züvvəsi olsun, tənd badarsın, neyse badarsın. Kuvvetli odur ki qəzəbini zirə oğlaya bilsin. Özündən səs çıxmasın. Qüvvətli ola. Sonra Peyğəmbər s.ə.v-in gözəl davranışı haqqında hədis gətirir. Buxari rahmanullah deyir ki, Rasulullah s.ə.v deyir ki, sizi dəvət edənin dəvətini qəbul edin. Hərəsi dəvət edilir evinə, toyuna, məclisə, nikah və s. və s bu dəvəti qəbul edin. Sözsüz ki, imkan dairəsində, əgər imkan yoxdursa, getməyə də bilərsən. Amma ki, əmr edir. İmkanın varsa getməlisən. Dəvətini qəbul etməlisən. İkinci, hədiyəni rədd etməyin. Kimsə hədiyə verir. Ya utanır o hədiyəni götürmür, ya naz edir. Yəni, əbim, neysə fikirləşir ki, birdən əskiliyi olar. Subhanallah, qardaş, sana bu hədiyəni verirsə, o sənə e, alçatmaq əskilməklə, məqsədi ilə vermir. Sənə Allah xatirinə verir. Və elə hesab et ki, Allah onun qəlbinə salıb ki, apar bunu ver ona. Allahın qədəridir. Və sən Allahın qədərini imtina edirsən, Allahın yazdığı, Allahın istəyini rədd edirsən. Ona görə Peyğəmbər səhəm əmr edir ki, hədiyəni qəbul edin. Və üçüncü, müsəlmanları vurmayın. Bəqarlığın qədər yerə müsəlmana əl qaldırmayasın. Müsəlmanı bilirsiniz, söymək fasikliyidir, öldürmək də küfür. Ali <clears throat> radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in axır nəsiyyətlərindən biri də bu idi ki, namaz qılın, namaz qılın və Allahdan qorxan insanlara qarşı zülm, e, zülm etməyin, zalim olmayın. Həqiqətən <clears throat> haqsız olaraq heç kəsə vurmaq, döymək, söymək, öldürmək olmaz. Əbu Dərrə radiyallahu anhu e, tabinlərə deyir ki, biz sizdən də yaxşı bilirik Peyğəmbər s.ə.v nəyi bizə nəsiyyət edib və sizin ən xeyirliniz o şəxslərdir ki, cəmaat ondan xeyir görsün və şərindən uzaq olsun. Ən pisiniz isə o şəxslərdir ki, cəmaat ondan ancaq pislik, şər görsün və xeyrindən də məhrum olsun, xeyir görməsin. Görürsən ki, qiyamət günü gətiriləcək biri, əməl dəftəri asılacaq, ömrü boyu yaxşı əməllər edib, namaz belə boruz tutub, pul verin ancaq Allah yolunda xərcləyib və ilk baxışdan elə elə gələcək ki, ona, o birisilərə, yanındakilərə ki, bu adam cənnətli idi. Lakin sol tərəf əməl dəstəri əsləndə görəcəksən ki, bunu söyüb, onu vurub, o birisinə zülm edib, buna atıb, o birisinə nə bilim, atasını söyüb, anasını söyüb və s. və s. Hər birinə, hər birinə zülm, hər bir zülm etdiyinə yaxşı əməllərindən götürülüb veriləcək. O qədər veriləcək ki, yaxşı əməllər qutaracaq, lakin haqqını tapdaladığı hər qalan, nə qədər qalan olacaq. Onların günahından götürülüb buna veriləcək. E, günaha biraz da artacaq və cəhənnəmə gedəcək. Baxmayaraq ki, üç yaxşıdan elə biləcək ki, bu əməlləri var, cənnətə gedir. Ancaq ki, qubili tərəfi də fikirləşmək lazımdır ki, yaxşı əməli əziyyət çəkib ölürsən, niyə görə pis əməllə o əməli füsə edirsən? İndi sən fikirlər ki, ömür boyu yaxşı əməl edir. Bir dənə şirklə o boyda ömür boyu etdiyi əzəb əziyyəti bir dəfəyə pus edir. Oradan da qorxuludur. Arxain yaşamaq ki, ibadət edirəm, namaz qıram və salam, cənnətliyəm, çox gülməlidir. Arxanı yaşamaq mümkün deyil. Qaynə qorxu içində olmaq lazımdır. Əbu Umamə radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v iki bələcə uşağı gətirir, birini Əli radiyallahu anhə verir, nəsiyyət edir ki, yəni xidmətçi olsun ona. Ona görə verir. Verir nəsiyyət edir ki, səni vurma və namaz qılmağı ona tövsiyə et. Həmsinin vurma ki, vurma ona görə ki, namaz qılacaq. Müsəlman olduğuna görə. Əbu Zərə və Rədələniyə başqa ikincisini verir uşağı. O deyir ki, onunla yaxşı davran. Əbu Zər o dəqiqə onu azad edir. Rasulullah s.ə.v soruşur ki, nə oldu? O xidmətli qul vermişdim sənə uşaq. Bir azad etdim. Deyir, niyə? Bəs vermişdim sənə xidmət etsin. Deyir, axı sən dedin ki, onunla yaxşı davran. Yəni, yaxşı davranmaq da onu azad etmək idi. Azad etdi. Abu Talhə, radiyallahu anh, ayaq dediyim o. Ənəs ibn Maliki gətirir Peyğəmbər s.ə.v-in yanına Rasulullah s.ə.v Mədinəyə gələdilər. Deyir ki, ya Rasulullah, bu uşağı qoyuram sənin yanında sənə xidmət etsin. Ənəs ibn Malik də 10 il Rasulullah s.ə.v 10 il qalır Mədinədə. Rasulullah s.ə.v vəfat edənə qədər ona xidmət edir. Səfərdə, evdə, harada oldu ona xidmət, olur, xidmət edir. Görün, Ənəs ibn Məlik radiyallahu nə deyir? Deyir ki, nəyisə etdikdə heç vaxt mənə demir ki, niyə görə bunu belə etmədin? Nəyisə eləmədikdə yenə demir ki, niyə belə etmədin? Niyə belə etdin, niyə belə etmədin? Belə sualı verməyib Peyğəmbər s.ə.v heç vaxt. Görəndə ki, nəyəsə həvəsi yoxdur, məsələn, tutaq ki, nəyəsə gətirməyə səbından çıxarıb, ya həvəsi yoxdur, Peyğəmbər səhəm gedib onu özü eləyərmiş. Onun üstünə də qışqırmazmış ki, niyə görə belə eləmədin, niyə belə etdin? Həpəskiyi heç nə deməzmiş. Bu cür insanların rəhbətini qazanan şəxs qiyamətə qədər unudulmayacaq. Çünki hansı kitabı açırsan, həyat yoldaşına qarşı necə rəhimli olub, nə bilim, Sağa qarşı necə rəhimli olub, sahabələrə qarşı necə rəhimli, kafirə qarşı necə rəhimli olub, bütün kitablar ancaq bundan danışır. Əxlaq. Təkcə ibadət deyil. Əxlaq başlıca rol oynayır dəvətdə. Bunu əxlaqımızı düzətməliyik. Daima da nəsiyyət edirəm ki, dua edin ki, Allahumma kəmə əhsin xulukana kəmə əhsən də xalqana. Bizim bizi necə gözəl yaratmışsan, Elə də əxlaqınızı gözəlləşdir. Əbu Məsud bu da maraqlı rəvayətdir. Əbu Məsud radiyallahu anhu deyir ki, bələqə bir uşaq yəni xidmətçini vurdum. Vurandan sonra arxadan səs eşitdim. Arxadan səs eşitdim ki, ey Əbu Məsud, Allah'a and olsun ki, sənin onun üzərində heç bir haqqın yoxdur. Yəni bu cür vurmağa heç bir haqqın yoxdur fırlandım deyir, gördüm ki Rasulullah s.a.v. Dedim, ya Rasulullah, onu Allah xatirinə azad edirəm. Həmin o qulu. Peyğəmbər sən görmə deyir. Görə gəlsən onu azad etməsəydin bu an. Cəhənnəm odur səni ucardı. O uşağı vurduğuna görə. İndi gör nə qədər ata-anasını vuranlar var, qarada qardaş bacısını vuranlar var, uşaqlarını çox əqazi şəkildə döyənlər var, və s. və s. zülümlər edənlər və görələrin axırın olacaq. Əgər bu sahabədir, bunun halı belə ola bilərdirsə, sonra heç kəsə deməyin ki, üzün qara olsun, nə bilim, müngəşir sifəti yusun, əgər belə gizgit sözlər istifadə eləməyin. Olmaz. Rasulullah s.ə.v bunu qadağan edir. Hədistə ki, əksinə deyin ki, üzün ağ olsun. Ya, üzümün örneğisin. Olmaz. Deyəndə, yəni vuranda tərbiyəvi niyəsə görə. Vurmaq istəsən, üzə vurma. Yanına, əlinə, qoluna vurmaq olar. İstəyir xidmətçi olsun, istəyir həyat yoldaşı olsun, istəyir qız, oğul, kim olur olsun. Hə, <laughs> valideyn deyir Əbu Omar rəhmələ bir İbn Omarın yanında idi bir nəfər uşaq çağırdı kürəyini göstərdi ki kürəyinə vurub deyir ki, deyir, soruşur, soruşur ondan ki, bu səni incidir dedi, yox azab etdi onu azab etdi sonra bir balaca ağac parçası yerdən götürdü və dedi ki <clears throat> bu ağac parçası qədər də savab qazanmazdı. Yəni ki, o bir hərəkətin müqabilində